Денеска постана исламот главна мета. Денеска суннетот на пејгамбар алейхи салам постана најголема мета. Денеска верниците постана е најголемата мета во дуња на напади, на озборување, на омаловржување. Денеска муслиманите во секој едно место верниците во секое едно место, во секое едно време се најголема мета на напади. Овие напади, ако доаѓаат од куфар, противници дин душмани, ги знаеме. Али кога доаѓаат од некој монафик, кога доаѓаат од монафикон, од дволичнаци, што пред интисаб, што се припишве дека се од овај дин, дека го сакет овај дин, а тие се најголеми противници. Тие се најголеми луѓе што го нападве овај дин. Денеска ние сме сведоци. Сите од нас. Во кој конак да се одит, во која седенка да се биди. Исламот, Куранот, Суннетот, верниците се нападнати се омаловажени, се земени за подсмев. Ова нешто секој еден треба да го знае. Човек, ако се подсмева со ислам, се исмејава. овај човек автоматски излегвит од вера. Ако еден човек се исмејават со суннето на Пегамбар алейхи селам. Овај човек автоматски излегвит од вера. Ако еден човек се исмејава со верници, поради тоа што тие го име дин, поради тоа што тие го практикуваат дин, овај човек автоматски излегвит од вера. Е зошто зборби за оваа? А како имаме табија многу да речиме. Зошто никој не зборвал за ова нешто. И денеска во секој еден конак се исмејава дин. Во секој едно место се исмејава суннет. Во секој едно место се исмејава верници. Затоа треба да се каже зашто едно исмеавање со мисва суннет на пегамбер алейхи селам ако човек се исмејава, знај тоа дека е суннет на пегамбер алейхи селам, овај човек автоматски излегува од вера. Немат оправдание, знев, не знев се играв, намерно, ненамерно. Пегамбар алейхи селам, кога беше во битка на Тебук, имаше една група на мунафици, имаше една група на дволичнаци. И ојме таја вечер, се исмејавае со пејгамбер алейхи селам и со верници. Кажве погардни зборови за пејгамбер алейхи селам и за верници. Муфесири на Куран, овај курански ајет кој дојде за ова случка, велат дека тие се исмејавале со пејгамбер алейхи селам и со негови сахаби, кажале дека пејгамбер алейхи селам и негови сахаби Ништо немој да ги нае, тие незаситливи се. Парво, второ, кажале дека тие се најголеми страшливци, плашливци. Дојде Джибрил алейхи селам ке пегамбер алейхи селам во оваа вечер и му донеса курански аер. Аллах Желешану ги обелодена. Му ги извади маски на ове мунафици, на виделина. И кога слушнае тие, дека пегамбар Алиселам доби да објава за ними со трчање дојде ке пегамбар Алиселам. Парво рекве ја разула, ми не рековме ништо. Не велевме ништо. И пегамбар Алиселам му кажа дека доби објава за тоа, нешто што тие се исмејавае со пегамбар Алиселам и со верници. Доби објава. И потоа што рекве Аллах Желешану му кажа на пегамбар Алиселам дека тие што ќе кажат? Allah Jalla Shanu veli, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَعْبُ И ако ти ги прашаш на ними, зошто што рековте, зошто така, што направивте вие? Чеше, ја рашува, мие не бевме намерно, мие само се игравме, ја не игравме само. Не беше теја намерно, не беше теја со сакана, не беше теја со мислење. Потоа Аллах Желешану вели: "Кул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун?" Зарем со Аллах, со аетите на Аллах, со неговиот пејгамбер вие се исмејававте? И тие го фатија јаже од Камила, беше пегамбер Ајсам во Камила и го тегне јаже на Камила, Расула ми не, ама ние се игравме. Таа беше во играјне. Како многу денеска во такви седенки, веле ние се игравме под Аллах Джелешану продолжи во другиот ајат и вели Ла та'тазиру кад кафартум баде иманикум Немој да се оправдувате, немате оправдание за вас, вие направивте куфар после што верувавте. Бевте верници, демек, и сега направивте куфар, велите Аллах Желешану. Излеговте од дин, иако се игравте. Како денеска ова е многу познато, не беа на бев озбилен, не го реков ја намерно, се исмејават со верници, се исмејават со вернички, се исмејават со сунне. Цела улема консензус. Нема ни еден што вели дека ако еден човек се исмејава со нешто од Куран и Суннет што е припишано на Куран и Суннет, е потврдено ова излегол од вера. Иако се играл, иако не мислел намерно, излегол од вера. Ибните ми е Иван Каим сите пренесвет хиджма дека секој еден што се исмејава со нешто што е потврдено со Куран и Суннетова од вера. Ама иако се игра, иако не е озбилен, иако не мисле озбилно, зато браќа кажавме малку зборој за ова. Затоа што е многу расширено денеска ова. Расширено е во секој една седенка, во секој еден конак, намета се верниците. Намета се делата што ги пред верниците. Намета е дино што го име верниците. Намета е суннето што го практикуват верниците. Немат оправдание. Зошто ги нападнат? وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ И тие не му се обмазве, не му пред проблеми не ги оговарат верници, освен што го вервен на Аллах Желешану силниот и за благодарност достојниот. Само поради ова се верниците нападнати денеска. Поради ова Исламот е нападна. Поради ова суннето на пегамбар али се нема нападна. Кажите, пренесите на секој еден. Пренесите. Дека кога се зборуват за дин, за ислам, Куран, суннет, дженнет, джехеннем, улема, селе врекле, нема играње. Треба да биде многу озбилно. Треба да ти се најаже влакната од кожата, кога се зборува за дин, за Куран, за суннет. Треба да бидеш озбилен. Зашто една мала грешка, еден мал кис, едно мало твое исмеавање, ќе те истај тебе од вера. Ова нека се пренесе. Потоа, ова беше за тие што се исмејаве со дин. Ова беше накратко за тие што ги имет мета динот Куран, Суннет и верници. Што му се нивна храна секој ден. Станвет, легвет, само со оговарање на овој дин, на овај верници, на овој Куран, на овој Суннет. Му смета. Нема доволно иман ке него. Не да иш нема иман. Е сега за тие што се нападнати. За верниците. Овие што вербите, немој да се секирате. Аллах ќе лешанува во помош на верници. Ако ми имаме чист иман, ако цврсто се наслониме на Аллах лешанува. и да знаеме дека нема да престане ти скушенијата ке верникот и ке верничката се додека не го стрепне на Аллах ќе лешанува. Најголемо искушение, рекол Пегамбер Алейселам, ембија, пегамбери. Најголемо искушение во тој што ќе видат, Ембија. После Ембија, после пејгамбери, верниците. И ја и ти, ако велиме дека сме верници, треба да се спремаме за ове искушенија кои ќе ни дојде од Аллах Желешану на нас. Аллах Желешану вели во Куранске ајат. Е хасибен насу е која ја јакулу аменна ва хум ла јуфтенун. Зарем луѓето мислат дека ќе бидат оставени да речат ме, а да немат да добиет искушение од Аллах? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ И Аллах Желешану ги кладе во искушение оние кои, кои беа пред вас, за да видит кој од нив зборуваат вистина, вистински верни, верви, и кој од нив лажи. Не за да видите Аллах. Тоа што во Курански ајат, од тефсир улема вели, за да ти докажи тебе дека си мунафик, за да ти докажи тебе дека имано не ти дошол. Немој да мисли верникот дека во дујна треба да живе живот рахат. Верникот секој ден, во секој едно време треба да биде спреман за искушение од Аллах Желешан. И треба да се спреми секој ден и да ги очекви тие искушенија од Аллах Желешану и да прави сабор на тие искушенија и да добие джен. Најдобар пример, има многу примери, али најдобар пример за нас е Пегамбар Алейселам и Сахаби. Какви искушенија тие издржале? Какви тие само тестови од Аллах лешано за нивниот иман издржале? Во битка на Ухуд, 70 шехиди паднаа од муслимани. 70 шехиди. И секој една куќа во Медина имаше еден човек или мртов или ранат. Беше ранат. Кога се вратие пегамбер али селам со сахаби од Ухуд. Дојде вечерта, одморие спие во Сабов пегамбер алейхи селам, му рече на сахаби спремајте се, одиме во друга битка. А? Вчера дошле од битка. Денеска во друга битка. Дојдве нафиси ке пегамбер алейхиселам. Тие кои што не бее во битка на Ухуд. Рекве да идеме и вие со вас, ја Расулула. Реше не. Денеска ќе дојд со мене само тој што беше во Ухуд. И тарна пегамбер алейхиселам. Да видиме само каков иман има ве сахаби. Како ово искушение вчера дошло од битка, савајле во друга битка ранати сахаби, скапнати од ова битка, али кога иде наредба на Пегамар алейхиссалам, наредба на Аллах Желешану, тие не прашвае ништо. Нивниот иман беше спреман да го направи теа нешто. И кога заминае, дојде до едно место, Хамра ул Есед. Се викаше ова место и така се нарече ова битка, Хамра ул Есед. Ебу Суфјан, Ебу Джехел, не бе вратени во Мека, близко бе до Медина се спремвае за уште еден напад да напред на муслимани да влезет во Медина и да го униште на Пегамбер Алейселам и на сахаби и на овој дин. Да го уништат. Како денеска многу сакат да ги уништат на верници. Многу. Цела дујна стана против верници. Цела дујна стана против овој дин. Цела дујна стана против Куран и Сунна. Цела дујна. Кофар, мунафикин, муртедин. Све комплет. Све ратува против иман. Зошто? Зашто веле дека вербиме во Аллах. И кога дојде во ова место, Ебу Суфјан виде еден трговец одеше за Медина. Доеше трговец со урми. И му рече, кажи му таму на Мухаммед и на негови сахаби другари, дека идеме со голема војска и да ги уништиме све. Како денеска веде. да ги уништиме све да не остани ни еден од ними. И кога дојде овај до пегамбер алейхиселам и до сахаби му кажа на пегамбер алейхиселам вака слушна е сахаби сите. И што рекве сахаби? Аллах Джелешану каже што рекве. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم И тие, велите да Аллах Желешану, кога му рекве на пегамбер Айсалам на сахаби, плашете се, се собра голема група на луѓе против вас. Плашете му се. Ча ве докрајче сега. Фахшавхум, плашете се од ними. Фазадахум иманен ва калу хасбун Аллаху ва нијамел вакил. И што направи тие, велит Аллах Желешану, само му се зголеми иманот на ними му се зголеми нивното вервање во Аллах Желешану и рекве Хасбун Аллаху ва ниамел вакил и доволен ни е Аллах Желешану на нас помагач. Не ни треби никој други. Вака беше сахаби. Ваков иман е сахаби. Не се плаше од ништо. Не се плаше од искушенија. Денеска верникот на мало искушение падви. Денеска верникот една ситна работа, еден негов интерес, ќе мени многу работи од ти. Денеска верникот ќе речи дека ова ради даве, да го донесиме сумнето, вака се опитат, мораме, ја ни некој работи, да попуштиме во динов, ова грешка. Ова многу голема грешка. Верникот не сме да попушти ништо од дин. Верникот треба да имат иззеке него. Верникот треба да имат иззеке него. Денеска ми е, за да не расипаме некоја алака, некоја поврзаност наша во дујна, ќе попуштиме многу работи во дин. Умму Хабибе бин Еба Суфјан, Умму Мукминин, жена на Пегамбер Селам, Умму Хабибе, беше черка од Ебу Суфјан. Ебу Суфјан не беше ниште примано Ислам. Дојде во зијарет ке негова черка и сакаше да седне во место каде седи пегамбер алейхи селам во негова куќа. И негова черка му направи место во земја да седне. Рече, мене ќе ме клаш во земја, рече, ова место седи пегамбер алейхи селам. А ти си рече неверни, ти си неджес, ти си нечист и не сакам да седнеш во место каде седи пегамбер алейхи селам, на негов тапко. А денеска братот, денеска верникот, За едно мало вакво нешто, едно мало вакво нешто да му дојде во ден, едно искушение мало, ќе попушти многу работи од ден. Многу ќе отебе да не се расправаме, да имаме добар муабет. Брате, кога ти прекаршиш наредба на Аллах Желешану, све друго не е важно, ништо не е важно. Парво нешто верникот треба да гледа да напред Аллах Желешану да биде задоволен од него, од негови дела, од негови постапки. Цела дуња ако е задоволна од него, ако Аллах не е задоволен, джаба му е светеја. Ако цела дујна не е задоволна од него, Аллах Желешану е задоволен, ова е среќен и во дујна и во ахирет. Ова е успел и во дујна и во ахирет. Немој да попуштате ништо од Не Немој ни една ситуација верникот да напред да скрши некоја наредба на Аллах Желешану. Никој не е вреден во дујна и ништо не е вредно во дујна за да се скрши наредба на Аллах Желешану. Ништо не е вредно. Денеска ми е, ќе направиме некој работи што Аллах Желешану нема да биде рази само за некој од наша фамилија или некој наш близок да ни се направи нас поблизок или да не засака тој на нас или да се направиме мие добри ке него. Ова е голема грешка. Во дин не е дозволено вакво нешто. И третиот дел што сакам да зборвам верникот муслиманот Треба да се грижи, да се секират како тој да биде успешен. Како да успе во дујна и во ахирет да се спаси од джехеннем тој, негова фамилија. Верникот има проблем ако не се секират за негова фамилија. Верникот има некој голем ноксан во негово вервење ако тој нема грижа за негова фамилија. Во еден долг хадис на пегамбер алейхиселам вели нема да осети мирис на дженнет и од тие луѓе еден кој дозволи во негова куќа да имат разврат. Верникот денеска не се секира што се случи со негова фамилија, со негова жена и негви деца. Верникот денеска нема никаква контрола на негви деца. Тоа е во джамија, негово дете во улица, или таму во свадба, во музика, или во место каде не треба да биде. Голема грешка. Голема грешка. Верникот не треба вака да дозволи. Иако му речеш, брате, детео, мало е бе, што да му правиш. По неколку години, бе, голем е се, што да му правиш. Види? Вчера беше мало, денеска големо. Вчера не си можел да му речеш заш било мало, денеска заш било големо. Пегамбер Алихи Селам вели, <clears throat> учете ги вашите деца во намаз, учете ги, подучете ги, 7 години. А во 10 ако не мане, и утрете ги Јани не да го оштетиш, да го удриш во знак на незадоволство твое. А не ти да не се грижиш, ти си во џамија, твое дете не знаеш каде е. Не можеш да го најдеш. Твоја жена не знаеш каде е. Твоја фамилија за која во суден ден теа дете, што денеска ти не се секираш, ќе те таркат и ќе варат одговорност, ќе Аллах Желешану, зашто ти си бил одговорен за да го упатиш на правиот пат, да му покажеш на правиот пат. И Аллах Желешану во еден курански ајет вели, и нареди му на семејството твое намаз и истрај во теја. Ние не бараме од тебе да се обскарбуваш, токму ние те обскарбуваме тебе. Нареди му, не реши му, нареди му. Ча најспецијални мерки, ча направиш начин, метода да му објасниш на твое дете дека морат овај дин да го имат ке него. Дека морат да би со овај дин. Денеска гледаме, 30 луѓе во џамија ни едно дете. Јани дете мовето од, од 10 до 18 години. Ова е некој ноксан со нас, брече. Треба да се запрашаме што е ова слабост ке нас. Треба да видиме што имаме ние ноксан со нас. Зошто не се грижиме за наши деца ич? И после братот ќе застане на некој други брат, му прај дерс, му прај даве, за нама, за едно, за друго. Негово дете таму се гори негово дете не знае каде, нема намаз, нема ништо. Ова слабост, ова твоја слабост. Ти нешто не си искрен. Ти се секираш за сите други луѓе, за твоето дете не се секираш. Ова голем ноксан. А твое дете имаш ти одговорност за твое дете. Иншалла Аллах лешано да им дајте разбирање од ове неколку зборови, од ове неколку кажувања. Аллах лешано да ни поправи наша ситуација. Али Аллах Желешану вери нема да попре ситуација на еден народ се додека тој самиот не почни да се поправат. И бреќа време е да почнеме да се поправаме. Време е да знаеме обрската на наша во нашата фамилија. Време е верникот ве дерсови што ги зборуваме да почнеме во пракса да ги правиме. Ова не е само да кажеме. Знам дека знаеме. Ми е кажеме за да се подсетиме за да го направиме во пракса. Ова не е ништо ново. Ова е стара рана која гледаме секој ден. Ова е стара болка која не боли секој ден. Кога во улица наши деца не можеш да ги познаеш од други деца, нема никаква разлика. Деца на сахаби не биле така. Иншала во некоја друга прилика ќе збориме повеќе за ова, зашто ова голема мана, голем пропуст. Муслиман верник да не се секират за негова фамилија. Голем ноксан. Поголем ноксан не можеш да видиш. Ова знак за негов иман во него. Иншал Аллах Желешану да попре ситуација на сите муслимани во целиот свет, каде се муслимани, како кажавме, мета на напади, нивната карв на ефтина карв, нивните домој, домој растурени, нивните фамилии, фамилии уништени. Да правиме дуа за овие луѓе, за овие муслимани. Не е верник онај кој не се секира за верниците Не припадви верник на една група на верници, ако тој нема секирација за тие верници. Инша Allah Джелешан да поправи цела ситуација во целиот свет. Субханак Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah razaqna insha Allah. ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى